Txirikitauki tauki mailuaren hotxa Txirikitauki mailuaren hotxa Hamasei haji ari da ote izta Ai, ari da ote izta Ai, ari da ote izta Zortzi bat pertsuna Julian Tudia aterreiko arabotilat igante juntan berrogeita zazpi haurtalde talde esena gainean behatu ditugu, arrestia palien errezultatak beno lehen publikoan ingutio bat egin dugu. Anula atzaman eginko egin aldia. Ah, Zigarri guntza, ba, balio duzu egitea eh, ba, hau hoien uh, eh, sugiteko plaz egiten nizu, hainbeste haur uh, kantan uh, kontent uh, kantan haitzia. Publikoan haitzin ean. Nuren sustengatzea zin hintzen. Hano, ba, preforsta lagaintaren sustengatzea <laughs> e bai, preforsta. Eta, jaba, pentsatzen du gabaziko diela edo? Ah, guano gazteska, fe, oh, sumaite bai, zentako ez. Eta, bon, talian gazteska tutzu, guano, bi urten buien. Eta, hik, eh, zuindik uh, eh, habusenik maitatu edo zer da hie pronostika? Uff, ez duzu hor, uh, eh, gaiz duzu haitu baten egiti, hor ez duzu, fek. Eta uh, egun, egun, ez duzu haitu baten egiteko, motivazteko haurrak uh, Euskaz haiditin kantan eta Euskal kultura lotuk izan ditin. eta geho, bon, behar behit, haitu bat egin egin beze epailek, Ba Bixente, eben hiz atein, bai. haukantu txapelgeta entako, nula atzamandik, atxapelgeta. Ba, juntxa bai. Hik parte hartu hindi, dira aspaldi. Bai, ba, dira aspaldi bai, hotxe zaraik. <laughs> Eta nola atzamantzitza kantaiak? Eta bai, behar gertiz, badi badiz badi eh, zi... Zuma eta mene bat ampli, zuma eta aiz haitutzu, eta... Ba, mene bat ampli, baina egin gertiz gocho li zuen eh zutia. Ebe, en fait, gocho izan duzu, nilo lotxan duzun, talde han itz behitzen izatea, eta azken ni nizigarri euh, salhe igan duzu, talde gocho kentzun titzu, botze dexak, uh, gocho zizun, gihogun gio, azuzun, en fait. bai. Eta zuk, justo, gibe, kantangitzen ahi behitzen, nulatzen mantzitzu haukak ze... Eh eh, nik eh, lehen gaiza esto nagarria zamaiten dutana duzu uh, txipi edo handi batutzu lotxagabe en fait, tauleta eta hoi, uh, wow, ni hori nuzu txipi nintzalaik lehen aldietan joiten nintzalaik, bon, be lotxa baniz, un hor zunbait eku duidi e, ez tiela bate lotxa. Eta hoi eranik geho batutzu kanta ihunak eta bot zederrak, eh, Ba duzu la relève eraiten den bezala, en fait, konten nuzu horren entzutaz musik ezagunda Ez ahatz mintza jezil hara Botzik bizik itin sibe uan Arba suek sendetan Bol, ordina itizia kantan hor? Ez dena gainin? Nula iganda? Be, unxa. Kunden ziren ze kantatu duzuzuk? bialdiz kantatu dit, nesken eguna eta nula bizi hala kanta. Nesken egin ahoi zuzin sohkuntza bat ez, kantu eberri bat? Bai. Zentako hoi haitatzi zinen zia kantatzia? Uh, be... Uh, be... Untsa baitzen den kantuia. Bai, e, neskatzia gintzitzin uh, e, bost e, kantatzen hori zine uh, untsa zuzin. Eta, nurrekin kantatu zuzin lagunekin? Bai. Ba, ziari, nula egin kontent? Bai, untsa egin duzu. Gitarrakin faltu zuzin da minibat. Hori uh, zinekua txudit geho, be... Uh, Je Chciałem sur szukać. Bon, śpiączę dzisiaj Bastia, Ordin? Bye bye. Oui. Rezultat ten sign, sidé? Oui. Bon. Et bien quoi, j'ai un ordinaire? Oui, Rikanic. Et Dominique, en Cynthia qui ordine très bas, tu tues can neshkatilak. Nous là, il y a été ushu al karten sidé? Bai, astoz bat dizuk, eh, aspalditi, beratxe liria elkarte bat altzuken eta jonazten dizuk dantz eta kantoiak eh, eh, aste hoz, eh? aste Eta bon, hor, hor prestatu dizuk bi kanto e, eginko eta geho ikusten dizi ez dela uste bezan aizra eta han gelaik aizra ituz, ben ez duzu berga izan, jentean eta mikroekin eta bon, aizia ikin eta lotxaik ere eh? bai, amin eta eh, ikusten izi ez berra. Eta nola egiten izi entrenatzeko, botz dasbarginak egiten ti, nola egiten da? Bai, bo, kanto bat haitartun duen, sumaite batak izi e, eh, azamaiten goa eta palak e, du aski, eta go beste sumaite jakasten diet, eta bo, helzen dena, trauke otra vez, zerbait emaiten dizu, eh? eh? bon, eh, ez duzu hoi importantena, eh, importantena duzu uh, kantatzen aiditin eta aitzina inbea ukendezen, eh? Guk nahal egiten dizu, ez duzu beti aitzina jarrakitzen, mena, ikusten dit egun eskoletan eba dela jakasle eta hoi zigarri untsa duzu, talde hanis badela, hoi markahun duzu, eh, badela aiazlik, eta aidela eskolan edo bestetan eh, ikasten haurak eta bon, kantoian gehuan tako eta hauren tako eh, espantxera maiten dizu. Egun nahi dugu, herazi mesia, emazten zatsortu da, mende beria, urentuko baita, hoien esker nioa, azken inhertuko da, nesken eguna, azken inhertuko da, nesken eguna. Irakatxarkarekin ebentikaitzina, eskitan dugula gure bizitzia. Kantatzez gizoner zurik ez dugula, kantatzez gizoner zurik ez dugula. Kantatzez gizoner zurik ez dugula, kantatzez gizoner zurik bat ere ez ezugue pailetan zinen, bai. ordin nola eginda eguna, nola eganda? Ebe, ontsa egan, uh, eh, izigarriko denboa edera, bai. jente paketa, mena gu itzalin guntutzen, ordin ontsa guntutzen. Eta nola egiten duzi ordin haitatzeko, nola notatzen zutzi haurrak? Ordin horlau lau guntutzen, uh, eh, behatzen be eta geho gu hartin, eh, gu hartin mintzatzen, ikusteko ea, ontsa kantatu dienez, justu zenez, Eia, untsa senditzen jenez eh, ez jadaen gainen, eta horreko notatzen ditzuk eta horroko horki bilan bat egiten urgentzin. Eta hor, horroko horki nolatza mantzutzi haukak? Hor, oh, untsa, lasaitzik, untsa, izigarri untsa. Eta, zointzin nintzik mini bat susua edo bat zinina? Ba, nik anuska, mala, jente hanitzek bezala pentsatzen dit, eh, izigarri maitu ikendit. Bo, ba, gehuentako ordin din, nola ikusten dizu euskal kanta heben? Baduk ez pentsatzen dit. Mola jama egiten badi, baduk ez. Ba, joan, e, haben ordin eh, haukantu txapelketan, hi epailetan hintzen eta bai antolazaletan, egin aldia, nula egan zaik. Ba, izigarri ontsa egan duzu, uh, eh, goizuntan eh, talde bat uh, bakentutzen bat entutzen lan inaitzeko, hmm? eta gio uh, denboak etxeki dikuzu aresti juntan, eta hoi, uh, hori, hoi ginizen lotxa, hainbeste eh, parte jarzale, denboak etxegiko zinez. Bon, finkatu dizuk eh, kanpun egitia, hoi behitzen uh, hobena hainbeste jente izatez. Eta, bon, jentia botzik, denak kontentutzu, bon, denboak etxeki behitu eta kantaldi ederra baitzen eta talde hunak behitzen. Eta justuki hor din haurak nula atzamantzuk estena gainin? Ba duzu, ikusten duzu, rakasta handia badela kantoia ibuz, eta haurrak eh, lake diela kantan. Bon, baduzu lan egiteko, uh, hanitz eh, agertu behitia, bon, boz batek, boz bat beha, bi botz ezai, sumaitek, mesizik ezien agin, bena, bon, uh, uh, behar dizugu lan inai, hori buz, uh, bena, begosi berua kapela kantan aidela ibadin, uh, plaze hartzen dizu jentik uh, behatzez eh, manea hori en, eh, entzutez eta bon, uh, hola behar dizu nahi eta ha, haureke uh, kusten duzu ondotik segida badela eta hoi uh, izigarri untsa duzu. Uste dik hau txapelketak, amini bat gogoa pizten ahaldila, holako hau jarri Bai, bai, ni segur nuzu. Eta hor kantan haidienak horro, heben uh, Siberun eta bai beste tane, oro kantu txapelketan janik gututzu. Eta, e, bon, arizki hoi behar dizu hartu, eta mm, horrek zutu ebai publikai, publikai buz e, kantanaitzik eta sokuntza egitik eta horrek zutu motivazionia horrek deizu e, ekarten. Eta, bon, e, gehua hoiekin dizugu, gazte hoiekin, eta bon, ikusten duzu, eroita zazpitalde, bon harri garri duzu, E, eh, bon, plaze, plaze egiten dizu aski. Oa jordin eta haurkantu txapelketa hunek ilan publiko publikoen emanen dioguzi entxaila eta aia bazlia anuska etxeto kantoia domen marinela. Ez da marineletan, ez jadoni bandarik, Amodiorik ez janik, itxaso handiari. Txipitik maitatu zuri, ez da esto nagari. Nahi zen sortia ez den, beti inbe agari. Aitak Bidia semiari, bizidila euskaldun hun, fidelitza suari. Bidia